Наред ни е 12-тиот дел од серијата Агапе. 12-ти дел. може би 20 нема да имаме, меѓутоа ќе стигнеме до барем уште 5-6 ќе имаме сигурно. Така да се до 18 може би ќе се соберат, но може би 20 ќе видиме како ќе ве води духот. Значи денеска ни е 12-тиот дел или тоа е Првата карактеристика или атрибут на љубовта, агапе, која што се срекева во шестиот стих. Значи, завршивме цели два стиха во овие 11 предходни предавања. Видите колко е богат, богата оваа глава. Мисло, целата Библија е богата и секој збор, и секој стих да го анализирате, значи можете да, да извлечете големи полуки богатства. Но посебно оваа 13 глава, и ја знам, некои од овде од вас баш сакаат практично, меѓутоа попрактично од оваа глава ми се чини дека нема. Има и Римјаните 12 глава и некои други глави во Библијата, во Библијата се наистина практични, но оваа глава е наистина практична. Ни зборува за тоа како треба еден христијанин да го живее својот христијански живот и тука се спомнат и нормално се опфатени и нашите меѓучовечки односи и буквално се, целиот живот на христијанинот. Опишувајќи неја љубовта овде, Павле не го опишува всушност Божиот карактер, не го опишува Христа и всушност не кажува како треба да живее еден христијанин. Значи ги завршивме четвртиот и петиот стих, а сега сме на почетокот од шестиот, каде што се вели дека љубовта не и се радува на неправдата. И ова самото по себе треба да е логично. Кога станува збор за еден христијанин, кој што е вистински обратен, таквиот христијанин не би требало да се радува на неправда. На било каква неправда. Но, ние како луѓе, како грешници, знаеме да се радуваме на неправдата на другиот, на несрекета на другиот, поготово ако тој друг сега една мала врска со она, оној предходен дел од предходната сабота, поготово ако тој друг не е таму на списокот, се скавате. Че го имаме на списокот, за некој кој што треба да ни ја наплати сметката за нешто што ни направил, ние може би ќе доживееме некоја одредена сатисфакција, да не мора ние лично да му вратимаме, ќе му се случи нешто во животот, ете. Не дай Боже, било што. Да, И може би нема да покажеме некоја отворена радост, ама некоја пасивна радост ќе речеме, ете, така, треба. чекай да видиш ти сега. Тоа, знаеш, случи може би во, во овој живот нашиот, од како сме се крстиле, меѓутоа, еве, ја ќе ви, ќе, ќе ви, ви раскажам еден период од мојот живот, пред да бидам крстен, значи пред да го прифатам Христа, меѓутоа период кога јас сепак знаев дел од вистината. Значи не, не беше тоа, тоа беше 92 година, трета можеби, а од 91 јас веќе почнав да читам и да се интересирам. Значи имав доста прочитана литература. Значи 90, 92, 93. Имено зашто станува збор. Ова чисто како пример како ние можеме да се радуваме на туѓе несреќа или зло или неправда кога сме во она ели, грешна природа, односно непокаяни и необратени. А, не знам колку мене од вас знаат, оние кои што, кои што сме поблиски и и по, по, имаме дискусии, разговараме, а, мене ме одгледа а, мојата мајка на која што бескрено сум и благодарен што сум она што сум денеска, која што со судни маки ги помина тие години, откако јас знам за себе, значи она беше инвалид, беше прогласена од комисија за 100% инвалид, не можеше да се движи, освен со помагала, односно, немаше никакви помагала, тоа тогаш се движеше држејќи се по зид или за било што, мораше се да се држи за да може да прави чекори. Поинаку не можеше. И како таква ме одгледа и мене и мојот брат, и јас сум бескрено благодарен. Мегутоа, во целиот тој период, татко ми се обидуваше да, ете, дојде до некоја пензија, некоје примање за неа, затоа што наистина живеевме само со неговата плата. И беше тешко. И во она време во комунизмот, сепак беше тешко. Со една плата, а, тој работеше во Пелагонија, значи градежно предпријатие и не беа кој знае колку плате. И тој се обидуваше, одеше по тие институции таму кој што не им го знам ни името, мислам дека сестролог ги цитирам, отише во такво нешто, нели пензиско или како, како се викаше. И, и јас цело тоа време едноставно гледав ќе отидеше и ќе се вратеше незадоволен, као, ете, законот не ја факело, не знам што, не имаше некој, а, некој година стаж, но ете, може би законот не бил тако вред, како и да е. Јас растев, И 90, ви кажувам за 92, 93, тука некаде, значи, која сум имал 20 ти на години, ми пука филмот, значи, мене. И јас му одам на тој Петко, Петко се викаше, се вика, се уште жив е, фала на Бога. И му влегувам, влегувам и сега јас ја го, ја го кажувам случајот. Меѓутоа, сето никој не знаете, 5-16 000, сите знаеја која, кој е тој случај татко ми одеше каде, каде све не. И јас му го опишувам случајот и му кажувам, зошто мајка ми нема право на пензија? И он онака беше заедно со уште еден службеник, вероятно таму, шерецки кажано, знаете, онака со подсмев, со подсмев, па најверојатно не е инвалид. И мене ми зовре, значи 100% инвалид прогласена, а тој многу добро го знае случајот, јас му кажав точно за кој случај станува збор. Кој ме е татко се, од прва знаеше за кој случај станува збор. Така ме изнервира и сега во тој период, значи, пред христијански, да кажам, мој, го опцов, една сочна пцовка, ја тресна вратата и си замина од И што се случува? 93-та јас сум на војска, 94-та мајка ми ке почине некаде на, мислам 8 ноември беше баш за Митровден, 94-та. А ден, два, три, не знам колку, ќе почине неговата мајка. Ес, ова се уште не можам да си го и тоа не се не обидувам многу. А, од што знам? Знам затоа што кога нели се одеа тие 40 дена се оди на гробот, иако ја нешто баш не бев многу за тоа, тоа, ете, ајде, знам, моје, моите одеа, тетки таму, тетиновци, не знам што, ајде и јас. И често пати се срќававме со него таму. По тоа знам, и тој одеше, значи, тие 40 дена, на гробот на неговата мајка. Мегутоа, не е тоа моментот кој што јас, значи, не бев до толку морбидно злобен или не знам како да кажам, па јас сеја да му се радував на неговата несрќа, што неговата мајка починала. Не, не е тоа моментот кој што сакам да го спомнам, туку моментот е следниот. После некој период на тоа, јас слушам, кратко беше и тоа време, како тој, сечејќи дрва на циркулар, си ги потватил малку прстите. И јас, е, чекај да видиш ти што значи инвалидитет. Чекај малку ти да осетиш. Да. А, да. Јас тоа то само го слушнав од Муабети. И ете го тој момент кој што сакам да го навам. Е, чекај да видиш сега ти. Меѓутоа тоа кај еден христијани не смее да постои. Овде се вели дека љубовта не се радува на неправда, не се радува на туѓа несреќа, на зло, на било што. Да, злорадост. Любовта не познава такво нешто. Коринската црква имала таков проблем и затоа и Павле и запиша. Ајде да се подсетиме на прво Коринкјаните пета глава со оној блудникот. Неколку пати се навракеме на овој случај. Значи прво Коринкјаните пета глава 1 и 2. Обшто се зборува дека меѓу вас има блудство и тоа такво какво што нема ниту меѓу народите. Еве тоа блудство за кое што зборувавме време на пулката. И ова, бук, значи, во буквална смисла блудство, и дори се спомнува, дека некој ја има татковата жена. Не стану збор за мајка, меѓутоа за некоја друга жена, макја, или како да кажеме. А вие уште се вообразивте место да тагувате. Че ова е ситуација кога треба да се тагува. Црквата да тагува, за, да жали за гревот, а тие се вообразиле. Сеќавате овој пример го спомнавме а, неколку пати предходно. Не дека покажале некоја видлива радост, меѓутоа не еден вид пасивна радост. Се вообразиле, се гордеат со својата црква, а имаат еден таков случај во своите редови. Коринската црква очигледно имало таков еден ваков проблем И затоа и Павле пишува на неколку места овде, па и во прво послание до Коринјаните 13 глава. Каже што јасно, децидно кажува, Любовта не се радува на неправдата. <clears throat> Кога зборуваме за неправда, прво Јованово 5.17, ова опак е многу нешто. Под неправда може да кажете било што, Значи, опфаќа многу нешта, меѓутоа 1 Иоанна 5.17, се тоа го сумира на некој начин според мене, 1 Иоанна 5.17 вели, секоја неправда е греф. И тоа е многу јасно. Значи, секоја неправда е греф. И сега, како можеме ние како христијани, ако треба да го одразуваме Христојот лик, да, ја, да го имаме неговиот карактер, да се радуваме над гревот, еве да сгрешим нашиот брат, нашата сестра или било кој, поготово, како што кажав, ако е некој од нашиот список, и ние да се радуваме на тоа. Тоа е така морбидно, тоа е така страшно, тоа е така спротивно на Божиот карактер. Господ Бог, кој што ви испрати својот син, да умре за нашите греуи за да можеме ние да живееме, значи, прво и првенствено треба да биде спасението и на непријателот надвор на улицата, камо и на некој тука наш, близок. Љубовта не се радува на неправдата. Секавате ми на опат пат како завршивме со еден цитат од а, Копниш на вековите, каде што јасно и децидно беше кажано и го знаеме тоа и од самата Библија дека Христос го сака грешникот, а го мрази гревот. И често пати ние го имаме како проблем она другото, значи ние го сакаме гревот, а го мразиме грешникот, па затоа може би некојаш можеме да паднеме во ситуација да се израдуваме на некоја туѓа несреќа или ете згрешил братот, а чека да види сега он. Јас бев во едно такво искушение од како сум крстен. А, но фала му на Господа не паднав на тоа. А, значи Христос го сака грешникот, а не греот. Таков треба да биде секој од нас тогаш нема да имаме проблем со ова. Но, не знам, еве, може да спомнеме некои причини зашто ние би се радувале на туѓа несреќа. Знаете, обично со интерес, односно се интересираме како прво за гревот на нашиот ближен. Еве, сме слушнале некој нешто направо, некој скандал, било што и ние толку многу интерес покажуваме. Зошто? Па, еве, спомнавме, ние сме Лаодикеа. Самоправедност е проблемот истакнувајќи го и ширејќи го, и склони сме на тоа да шириме за гревот на нашиот брат или сестра, ние самите себе се подигаме. Ние не сме како него, ние сме нешто, јас, знаеме да кажеме, јас да сум се нашол така, нема шанси такво нешто да направам како Петар. Слично нешто што кажувам. Го озборуваме, значи, грешникот. Повторно, причина самоправеност, може би најглавна причина, што ја кажа предко, значи, ние го сакаме греот. Тори може би тоа Кога ќе слушнеме дека некој, тоа, ете, може да биде некој од а, водачите да направил некој греф, еве блудство, било што имаше случај, а, во круговете на адвентизмот во Македонија, да тоа на нас утре ни биде оправдување, па ако може он, може и јас. И видите како си помена, многу лесно си помена, не, без, некак, без никаква казна, без ништо, па може и јас тогаш. Не дај Боже такво нешто, да си помислиме. Но тоа е пак причината лежи во тоа што ние го сакаме греот, а го мразиме грешникот. Како последица на тоа го мразиме грешникот. Но Христос е тој кој што го сака грешникот. Дошол заради тој грешник. Дошол и ќе дошол и само заради еден, а го мрази греот. Да прочитаме неколку стикови. Исаија 22.4. Исаија 22.4. Затоа велам, вели Исаија, оставете ме, оставете ме на мира со други зборови, оставете ме, ке заплашам горко, не ме утешувате заради уништувањето на керквата на мојот народ. Ваква ситуација, греф, неправда, е повод за плачење и за тажење, а не за радост, далеко тоа. Тоа не е христијански дух. Еремија 9.1, сличен стих. Значи, малко понапред Еремија 9.1. О, кој би ја претворил мојата глава во воден извор, а моите очи во вруток солзи, дење и ноќе да плачам над загинатите своји кирки на својот народ. Еден поетички речник, поетски речник овде. Да, пророкот Еремија, кој што напишал и цела посебна книга Плачат Еремија, знаеме, имавме минатото тромесече проучување пообширно за него, во какво време живеел. Исус самиот отплачал во две прилики. Лука 19.41 Исус, кој што не е најголем пример за се, 19.41 над Ерусалим. А кога се приближи и го виде градот, заплака за него и рече, кога и ти би узнал дури барем во овој твој ден што е за твојот мир, но сега е сокрино твоите очи, зашто ќе дојдам, ќе дојдат денови за тебе, кога твоите непријатели ќе те обкружат со обкопи, ќе те обколат, ќе те притеснат од сите страни, ќе те срамнат со земја тебе и твоите деца во тебе и не ќе остане во тебе ни камен на камен, зашто не го позна времето кога беше посетен. Исус гледа во блиската иднина Што ќе се случи со Иерусалим, Што ќе се случи со многу непокаяни кои што ќе загинат за сета вечност? И токму затоа плаче. Плаче над грешниците, плаче над оние кои што не се кајат. Или другата прилика е во Јован 11 глава, кога крај гробот на Лазар ќе заплаче, меѓутоа не плачел заради Лазар, како што ние нели плачеме кога ќе отидат нашите ближни од овој свет, затоа што знаел дека ќе го воскресне. Плачел за сите оние кои што слушале, а кои што не верувале, кои што не се каеле и чисто крај го гледал Исус, каков ки, каков ки им биде, за жал, заради нив плачал. Нашиот Господ плачал над гревот, над неправдата, над беззаконијето. Езекијал 9.4, Езекијал 9 глава, не на мислам дека Јани малку спомна. Што имаме во Езекијал 9 глава? Запечатувањето. Кои се тие кои што се запечатуваат? И ќе бидат запечатени, четвртиот стих, значи, со знакот Тау. И Господ му рече, поминен изградот Иерусалим и обележи ги со знакот Тау, челата на сите што тажат и плачат заради гнасотиите, што се прават во него, заради грео, заради беззаконието, заради неправдите, оние кои што тажат и плачат. Тие го добиваат Божиот печат тие имаат Христоли карактер. Ништо нема заедничко. Христос со радоста над неправдата и над беззаконието. Не, тоа вопшто не е Христов дух. Ејте прва глава, многу интересни стихови се овие, многу убави, токму за ова, овој правец во кој што зборуваме. Значи, послание до евреите прва глава, 8 и 9 стих. Послание до евреите прва глава, 8 и 9 стих. А за синот вели, Господ вели за синот, за Исуса Христа зборува. Твојот престол Боже стои во сите векови и жезол на правдата е жезолот на Твоето царство. Внимавајте се деветиот стих вели, ја возлюби правдата, зборува за Исуса, ја возлюби правдата, а го замрзи беззаконието. Затоа, Боже, Твојот Бог те помаза со масло на радоста. Со што е поврзана овде радоста? со Значи Исус го поврзува со радоста, Исус ја возлюби правдата, значи оние кои што ќе ја возлюби правдата, налик на Христа, а ќе го замрзи беззаконието, тој ја има радоста Господова. Значи го мразиш беззаконието, не можеш да го мразиш беззаконието и да се радуваш над него истовремено. Не. Исаија 53 глава. Ајде да се подсетиме на ова пророчка глава 53, една од најпознатите најпознатите пророчки текстови во Библијата. Исаја 53 глава од 4 стих. А тој ги понесе, зборувајќи за Христа, зборувајќи за Голготскиот крст,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 Па како можеме ние да се радуваме над беззаконието, над неправдата, над злото, над некој друг? Кога токму тоа зло, токму тоа беззаконие, таа неправда го расна Христа, Христос умре заради беззаконието и на нашиот брат и на нашата сестра. <coughs> да не биде далеко од тоа да се радуваме над неправдата, над несреката на другиот. Ефесијаните 4.30 Ефесијаните 4 глава 30 стих. Послание на Ефесијаните 4.30. И не жалостете го светиот Дух Божи со кој што сте запечатени за, доно, за денот на избавувањето. Како го жалостиме Духот Свети? Ако читаме во контекст, вели кој крадал да не краде, ни еден гнил збор да не излегува од нашите уста, потоа вели подолу, а, секое огорчение, јарост, гнев, викање, хулење да бидат отстраните од вас. Значи, со секое зло, со секое неправда, со секое беззаконие, ние го жалостиме Бога, го жалостиме Божиот Дух. Што мислите, што правиме кога се радуваме над беззаконието на нечие друго, над неправдата на некој? Истото, го жалостиме Божиот Дух, го жалостиме Господа. Ајде сега малку о пословици, пословиците Соломонови, каде што имаме практични совети, секојаш се дојдени за, за вакви теми, пословици 10-12. Омразата предизвикува раздор, а љубовта ги покрива сите погрешки. Ако имате љубов, она вистинска љубов кон братот и кон сестрата, нема да трубите за неговиот греф наоколу. Како што знаеме да, да правиме, значи често пати паѓаме на ова. Да, овде не кажува дека не треба некојаш да се обелодени гревот, јавниот, <laughs> мислам јавниот си е јавен поготово. Да, меѓутоа, ова е во нашиот однос со ближниот не црквата кон верниците, црквата треба и да дисциплинира и да укорува и, се, и така натаму и така натаму. Гревот не треба да се толерира. Не. Гревот, не грешникот. Грешникот е тој кој што, кон кого што треба да укажеме љубов и почит и разбирање, зато што секој од нас може да падне. И токму тука е љубовта. Љубовта е таа кој што ги покрива грешките, значи не ги труби и разнесува. Имаме сличен стих, пословици 17.9 Словите 17.9. Кој го прикрива престапот бара љубов. Значи, може би зборот малку незгоден да прикрива. <laughs> Кој го прикрива престапот бара љубов, а кој шири клеветнички гласови ги скарува и најближните пријатели. Е, сега да речеме Борче рекол нешто за Јани пред Трајче. И Трајче на Јани. Борче вака и вака мисли за тебе. И готово. Ке не скара, многу лесно. Меѓутоа, ако трајче ме сака и мене, го, го сака и Јани, тој може да се прекјути, може да се моли за мене, може да се моли и за Јани, може да седне да разговара со мене, да рече, чекај ме, не е тоа вред, или... Тоа го прави љубовта. Потоа 1 Петрово 4.8, значи, нека ви остане прстот некаде во пословици, ќе се вратиме на уште 2-3 стика. Прво Петрово 4.8, сличен стих, совет од Петар. Прво Петрово 4.8. Овој стих гласи вака. Пред се, имајте постојане љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. Да. Е сега во пословици, Ова е можеби стихот кој што на кратко во кратки црти ја прераскажува цела оваа тема за денеска. Пословици 24:17. Пословици 24:17. И внимавајте, овде станува збор за непријател. Не станува збор за брат и сестра или пријател, близок. Не се радувај кога ќе падне твојот непријател и не воскликнувај со срцето кое ќе се подлизне. И видите како продолжува понатаму. За да не види Господ и за да не го земе тоа зло, па да го сврти својот гнев од него кон тебе. Господ мрази вакво нешто. Ова не е својствено на љубовта. Љубовта не се радува и над непријателот која ќе падне, која ќе се подлизне, која ќе му се случи некаква несреќа. А често пати ние знаеме да кажеме, а, ако има, тоа заслужува, тоа им треба. Не, секој е зло, секој греф, секој беззаконие е причина за тажење, а не за радост. Иако, иако може би тој некој тоа го заслужува, па и ние заслужуваме сите смрт. Па да не забравиме. Пословици 17.5 Пословици 17.5 и ово е интересен стих. Кој му се подсмева на сиромашниот, му се подсмева на неговиот создател. И кој се радува на несреката, не останува безказна. Да. Любовта не се радува над неправдата туку се радува на вистината. Тоа е продолжетокот од овој 16 стих, тоа ќе биде во некој од наредните наши предавања. И на крајот да отвориме во Лука 15 глава. И ќе ја прочитаме само првата парабола, иако овде имаме три параболи за изгубената овца, за изгубената паричка и за изгубениот блудниот син. Но само за изгубената овца, доволно. Сите цариници и грешници од први стих чита 15 глава Лука се приближија при него, при Христа, за да го слушаат, а фарисеите и книжниците пак дуваа, велејки, овој прима грешници и јаде со нив. Ова не може ли да го разберат? Во тогашната култура, атмосфера, обкружување, едноставно таа нивна, таа нивна самоправеност ги терала на такво нешто. Пред како овој може да седнува со грешници? Кога едноставно треба да бега од нив подалеку. Еве го проблемот. Што е проблемот со овие фарисеи, со, со тогашноста кај, кај Израел? Мразат грешникот. А како последица на тоа сигурно го сакаат гревот. Наспроти, нив Исус го сака грешникот, затоа седнува и јаде со грешникот и се дружи со грешникот за да го придобие, за да го доведе до покаяние. И сега поради тоа Исус им кажува парабола и почнува со првата, тоа ше ми кажува оваа парабола. Кој од вас, ако има 100 овци и загуби една од нив, неки ги остави 99 во пустината и неки отиде по загубената доека ја најде. Ви сте лицемерни. Значи, една овца, ако изгубите од вашето стадо, ќе одите да ја барате. А сите овие кои што се изгубени, вие бегате од нив, вместо да се погрижите да да ги доведете во стадото. А која ќе ја најде, која ќе ја најде, ќе ја крене, радувајки се, на своите рамени, која ќе дојде дома, ќе ги повика пријателите и соседите и ќе им рече, Господ ќе направи. Се, во сите овие параболи на крајот, која ќе се најде изгубениот, имаме Господ, имаме радост, обшта веселба, радувајте се со мене, зашто ја најдов својата изгубена овца. И ви велам, така ќе биде на небото поголема радост за еден грешник кој се каја отколку за 99 праведници кои што немаат потреба од кајање, укажувајќи токму на нив, на нивната состојба, на овие книжници и фарисеи во тоа време. Значи, ние треба да се радуваме кога грешникот ќе се покае, кога ќе свати дека гревот е скап бизнис, како што вели Елен Вајт. И дојде повторно назад, а не да се радуваме што ќе падне. Тоа е сосема друг дух, тоа е сатански дух. Тоа е многу морбидно, тоа е многу црно, многу несватливо за еден христијан да има таков еден дух. А, коментирајќи на оваа парабола, односно на овие три параболи, односно токму на оваа првата парабола во Христови параболи, книгата, Елен Вајд а, вели вакво нешто. Значи има таму многу што да се научи, тоа е, мислам, беше 15-то поглави и 16-то поглави, кој што го опфаќа блудниот син, параболата со блудниот син. Меѓутоа, во ова 15-то поглавје а, забележав една реченица која што ми остави печаток и која што токму се вклопува во ова што го зборуваме денес и со тоа ќе завршим. Видите што има запишено. Рабините во тоа време, значи имале изрека Внимавайте, значи какво криво гледање на нештата. Рабините имале изрека дека на небото владее радост која ќе биде уништен оној што сгрешил против Бога. А Исус ми кажа овој параболи и вели не, туку кога грешникот ќе дојде до покаяние, кој ќе биде најден, тогаш небото се радува. Страно му е на Господа да уништи, уништувањето, погубувањето му е страно, тоа е страно за љубовта. Меѓутоа, ете, мора да го направи. Некогаш, како што го направи, како што ќе го направи, ќе мора. Меѓутоа, љубовта се радува кога грешникот ќе биде спасен, ќе биде доведен, кој ќе се покае. Никако кога греши, <laughs> кога е уништен, како што вели оваа реченица. Нека Господ ни помогне да ја да ја излее таа агапе љубов во нашите срце, иако вистина сме кротки, сме полни со љубов, го сакаме ближниот повеќе од себе си, тогаш нема да се радуваме на никакво зло, на никаква неправда, туку напротив, ќе тажиме со оној кој што тажи, ќе се радуваме со оној кој што се радува, како што Исус не получува. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.